مِنَ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Najbolji poznavalac pitanja halala i harama od ummeta Muhamedova je Muaz ibn Džebel. Kad je arapsko poluostrovo obasjano svjetlom upute i istine, bio je jesribski mladić Muaz ibn Džebel, pun snage i poleta. Razlikovao se od svojih vršnjaka po umnosti. Bio je jako riječit i njegove su odlike velika ambicioznost i neumornost u radu. Bio je veoma lijepog izgleda, surmeli očiju, balovite kose. Ovaj mladić Muaz primio je islam predpoznati mekanskim misionarom Musabom ibn Umeirom. U noći Akabe pružio je svoju ruku Allahovom poslaniku, pozdravio se s njim i zavjetovao se da će ga slijediti. Muaz je bio u onoj skupini od sedamdeset dvojice koji su pošli u Meku da bi se sreli sa Allahovim poslanikom to je bila za njih velika čast. Posebna čast im je bila kad su mu ruku pružili i kad su dali obećanje da će ga slijediti i štititi u svakoj prilici. Dali su obećanje da će ostaviti sve dosadašnje paganjske običaje. I taj događaj je jedan od najljepših u istoriji Islama. بشر بخير فإن البارد الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن البارد الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج Kada se ovaj mladić vratio iz Mekke u Medinu, odmah je formirao malu skupinu mladića koji su uzeli sebi u zadatak razbijati kipove, iznositi ih iz mušričkih kuća u Jesribu, tajno i javno. i zahvaljujući ovom njihovom trudu prešao je na islam jedan od velikih ljudi Jesriba, a to je Amr ibn el Džumuh. Amr ibn el Džumuh je bio jedan od vođa uglednika Beni Seleme. Uzeo je sebi idola od dragocjenog drveta, kao što su to učinili i ostali uglednici. Poklanjao je veliku pažnju svom idolu, tako da ga je zamotavao u svilu i namirisao bi ga svako jutro posebnim mirisom. Jedne tamne noći usred tmine ova skupina mladića uzela je idola i ponijela ga iz kuće Beni i bacili su ga na mjesto gdje se bacalo smeće i ostala prljavština. Pošto je osvanuo, Amr ibn el Džumuh je pošao ka idolu ali ga nije našao na njegovom mjestu. Tražio ga je svugdje, dok ga nije spazio na smetljištu, pa je rekao, teško onom ko je napao naše božanstvo ove noći. A zatim ga je izvadio, oprao i namirisao i vratio ga na njegovo mjesto, pa rekao, tako mi Boga, kad bih znao ko je ovo uradio, ja bih mu pokazao. Pa pošto je nastala druga noć, kao i prethodne noći, kad su se uvjerili mladići da je Amr zaspao, izvukli su onog idola i ponovo ga bacili na smetljište, ali na drugo mjesto. Kad je Džumuh osvanuo, primijetio je da mu nema idola i pošao je potragu za njim. Ponovo ga je našao na smetljištu, samo na drugom mjestu, izvadio ga, očistio, namirisao i ponovo zaprijetio onom ko je to učinio. I sljedeću noć dola je čekala ista sudbina, te ga je ponovo izvadio i oprao. Zatim je donio sablju i objesio je na njegov vrat i obratio mu se ovim riječima. Tako mi Boga ja ne znam ko s tobom radi ono što vidiš, ali ako u tebi ima ikakva dobra i moći, brani se evo ti i ova sablja. Omrklo je, Amr je legao da spava, a mladići su ponovo uzeli kip i sablju obješenu u vratu i svezali su ga za vrat mrtva psa i bacili su ih u jednu od jama. Kad je osvanulo, Amr se trudio da nađe kumira sve dok ga najzad nije našao ponovno na smetlištu svezana za mrtva psa. Muaz je u tom trenutku pogledao u njega i rekao Tako mi Boga, da si ti Bog, ne bi bio ti i pas zajedno usred prljave jami. Zatim je Amr primio islam i bio jedan od iskrenih sljedbenika islama. Kad je došao Allahov poslanik u Medinu, bio je az stalno uz poslanika kao sjena. Nikad se nije odvajao od njega Zahvaljujući njegove velikoj volji za naukom i stalnom druženju sa poslanikom, naučio je Kur'an, upoznao šarijatske propise, tako da je postao najbolji poznavalac Kur'ana i šarijata. نعبر فيه عن أسمى الأماني ونرنو فيه للنصر المجيد نعبر فيه عن أسمى الأماني ونرنو فيه للنصر المجيد لنجعل ما حسبناه سرابا ينابيعا تطل على ورود لنجعل ما حسبناه سرابا ينابيعا تطل على ورود Jezid ibn Kutejb prenosi Ušao sam u jedan mesđid u Himsu i u njemu sam našao mladića valovite kose. Oko njega se iskupilo mnogo svijeta. Upitao sam ih, ko vam je ovo? Odgovorili su Muaz ibn Džebel. Ebu Muslim el Havlami, jedan od istaknutih tabina, kaže Došao sam u mesčidu Damasku i zatekao sam grupu ashaba sredovječnih ljudi, a među njima je bio mladić lijepa izgleda. Kad bi se razišli u nekim pitanjima, obratili bi se tom mladiću. Upitao sam jednog od njih, ko je ovaj mladić? Odgovorio mi je Muaz ibn Džebel. Nije ni čudo da je Muaz postigao toliko znanja, jer je učio pred Allahovim poslanikom od rane mladosti. Crpio je znanje iz bogatog i pravog izvora. Bio je dobar učenik kod dobrog učitelja. Dovoljno nam govori činjenica o vrijednosti Muaza kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve Najbolji poznavalac pitanja halala i harama u mom umetu je Muaz ibn Džebel. Dovoljno nam govori ova činjenica o vrijednosti Muaza da je bio jedan od šestorice sakupljača Kur'ana u vrijeme Allahova poslanika, alaihisselama. Muaz je uživao veliki ugled i poštovanje kod drugova Allahova poslanika zbog velike učenosti. I stavio je svo svoje znanje za života Allahova poslanika i poslije njegove smrti u službi Islama i muslimana. Poslije osvajanja meke, Kurejšije su masovno primali islam. Nisu primali pojedinačno, nego su prelazila na islam čitava plemena. Ti novi sljedbenici i nosioci šehadeta trebali su jednog temeljitog učenjaka koji će ih podučiti islamu. Šta od njih traži šehadet, da ih upozna sa šehadetskim propisima. Muaz ibn Džebel je izvjesno vrijeme proveo u Meki, podučavajući ljude Kur'anu i šehadetskim propisima. Kad su došli prvaci Jemena do Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, da prime islam, oni i njihovi narodi, trebalo je da im se pošalje neko ko bi ih prethodno podučio islamu za ovaj vrlo važan posao odabrao je Allahu poslanik jednu grupu odabranih ashaba, a na čelu te grupe bio je svakako Muaz ibn Džebel. Allah bio zadovoljan njime. Sam poslanik izašao da isprati ovu grupu koja je zračila uputom i svjetlom. Allahu poslanik izašao pored azove deve jahalice, a on je jašio. Dugo je pratio Muaza, a zatim mu oporučio. O Muaze, možda se više nećemo sresti, možda ćeš nekad proći pored mog mesčida i kabura. Ove riječi su jako dirnule Muaza pa je mnogo plakao zbog rastanka sa svojim vjerovjesnikom i prijateljem Muhammedom alaihisselam. Plakali su i oni koji su bili u društvu s njima i obistinile su se riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Poslije tog susreta Muaz nije imao više priliku da se naslađuje pogledima u plemenito lice. يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرد إن الهم منفرد أبشر بخير آه أبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج Napustio je plemeniti poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj kratki prolazni život prije povratka Muaza iz Jemena. Posebno mu je bilo teško kad se vratio iz Jemena u grad poslanika Medinu i vidio da je uistinu izgubio svog nerazdvojnog prijatelja. Puno je plakao za njim. Kada je Hilafet preuzeo Omer ibn el-Hatab, Allah bio zadovoljan njime poslao je mu za plemenu Benu Kilab, da bi im podijelio i neke potrebštine i da bi podijelio sadaku od bogatih siromašnim. Obavio je mu az i ovaj posao vrlo korektno i savjesno i vratio se kući svojoj ženi sa podmetačem za sedlo. Rekla mu je žena, šta si nam donio? misleći na ono što je dijelio. Odgovorio je, ja sam imao sa sobom budnog pratioca koji me je dobro pratio, misleći na Allahove Đelešanuhu meleke kiramen kjatibin. Žena je rekla, bio si vjeran, siguran kod poslanika, kod Ebu Bekra, a sada Omer da šalje kontrolora koji će te pratiti. To je doprlo do žena Omerovih, da bi poslije došla ta vijest do Omera. Pozvao je Muaza i rekao mu, zar sam ja poslao tebi pratioca, kontrolora? Odgovorio je Muaz, nisi o Emirul Muminin, ali nisam imao drugog izgovora kod žene. Nasmijao se Omer i dao mu nešto iz Bejtu Mala i rekao mu, evo ti, udovolji njenoj želji. Za vrijeme Hilafeta Omerovog poslan je bio u Šam, nakon što se halif je obratio jezi Ibni Ebu Sufjan riječima. O emirul muminun, stanovnici Šama su u velikom broju napunili gradove i potrebni su nekog ko će ih naučiti Kur'anu, propisima šerijata, pa im pošalji ko će ih podučiti. Pozvao je Omer pet osoba, onih koji su sakupili Kur'an u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem a to su Muaz ibn Džebel Ubadete ibn Es Samit Ebu Ejub el Ensari Ubej ibn Kjab i Ebu Derda obratio im se riječima Vaša braća i Šama tražili su od mene da im pošaljem nekog ko će ih naučiti Kur'anu i propisima šerijata, pa mi pomozite. Allah vam se smilovao. Trebalo bi trojica, pa odaberite se vi sami ili ću ja baciti kocku pa ko izađe. Rekli su, zašto bacati kocku kad je Ebu Ejub čovjeku godinama, bolestan. Ostala su nas trojica. I rekao je Omer, pođite u Himsu, kad obavite posao tu, neka jedan od vas ostane u njemu, jedan od vas neka ide u Damask, a drugi neka ide u Palestinu. I izvršili su povjereni im zadatak u Himsu. Zatim su u njemu ostavili Ubadata Ibni Es Samita. Ebu Derda je otišao u Damask, a Muaz Ibni Džebel je otišao u Palestinu. Tamo je Muaz je obolio. Pošto mu se primakao čas rastanka sa ovim svijetom, okrenuo se prema kibli i ponavljao je često ove stihove. Dobro došla smrti, dobro došla, došao posjetilac nakon odsutnosti. يا فرحتي يا فرحتي فزنا ورب الكعبة يا فرحتي فزنا ورب الكعبة يا فرحتي يا فرحتي فزنا ورب الكعبة A zatim je uperio svoj pogled ka nebesima i učio ovu dovu. Moj Allahu, ti znaš da ja nisam čeznuo za dunjalukom i dugim ostajanjem na njemu da bi se obogatio, nego sam se družio sa učenim da bih prisustvovao njihovim dersovima, predavanjima. Moj Allahu, primi moju dušu onako kako ti primaš dušu vjernika.